Ռադիոգիրք հանրային ռադիոյի եթերում կարդում է Անուշ Ապրեսյանը։ Դանիել Սմիթ մտածել ինչպես Շերլոկը։ Անգլերենից թարգմանությունը Լիլիթ Սարգսյանի։ Զանգակ հրատարակչություն Երևան 2017։ Մաս առաջին։ Նախապատրաստիր միտքդ։ Փորձիր հասկանալ Շերլոկին Ես խաղում եմ խաղալու համար։ Բրյուս Փաթրինգթոնի գծագրերը։ Հին բարի Շերլոկը տարիների ընթացքում ձեռք է բերել անբարեհամբույր, մեքենայի պես անզգա եւ սարսափելի մեծամիտ մարդու համբավ։ Այսպիսի բնորոշումը որոշ չափով արդարացված է։ Նույնիսկ հավատարիմ Վատսոնը զայրույթի պահերից մեկի ժամանակ նրան բնութագրել է որպես անսիրտ ուղեղ, ով որքան աչքի է ընկնում իր խելքով, այնքան էլ զուրկ է մարդկային կարեկցանքից։ Հետո ավելի հանգիստ ժամանակ Վատսոնն անվանում է նրան ամենաբարի եւ իմաստուն մարդը, ում երբևէ բախտ է վիճակվել ճանաչելու։ Իրականում Հոլմսի տեղն այս երկու հակասական նկարագրությունների միջև էր։ Արորեական սովորական կյանքը խորապես ձանձրացնում էր նրան, ինչն այնպիսի տպավորություն կարող էր ստեղծել, թե նա Սարա անտարբեր եւ անգամ քարսիրտ անznավորություն է։ Դա նրա հուզումնալիցի արտասովորի մշտական որոնումների չարաբաստիկ կողմնակի ազդեցությունն էր, Դա հետևանք էր այնպիսի գլուխկոտրուկների փնտրտուքի, որոնց լուծումը կարող էր տալ միայն Շերլոկի միտքը։ Ես գիտեմ, իմ սիրելի Վատսոն, ասում է Հոմսը Կարմրահերների միության մեջ, դու կիսում ես իմ սերն այն ամենի հանդեպ, ինչ արտարոց է, եւ առօրեական կյանքի մի օրինակությունից եւ պայմանականություններից դուրս։ Միապաղաղությունից դուրս գալու այս պահանջներ այդքան հաճախ կառավարում նրան, մղելով դեպի առաջ ու դեպի վեր, Մեկ դեպի ծայրահեղ վտանգը երբեմն էլ գցելով ընկճախտի մեջ։ Կասկածի տակ չի կարող դրվել այն, որ մեծ ընխուզարկուն ամբողջ սրտով ու հոգով էր նվիրվում աշխատանքին, վտանգելով իր բարեկեցությունը հանուն գլխավոր նպատակի իրականացման։ Այն է հաղթել երկրի չարագույն հանցագործներին։ Դա մի աշխատանք էր, որ վտանգի էր ենթարկում նրա կյանքը, բայց միևնույն ժամանակ հագուրդ էր տալիս նրա մեջ արմատացած ինտելեկտուալ մարտահրավերների եւ ադրենալինի բուրըն հոսքի զգայացունց պահերի ծարավին։ Վերցնենք այս փոքրիկ հատվածը Ոսկոմյան հովտի գաղտնիքը պատմածքից, որն ամենայն նրբություններով նկարագրում է Հոմսին իր տարիքի մեջ հանցագործության հետքերով գնալիս։ Երբ սկսեցինք քայլել թարմ հետքերով, Շերլոք Հոմսը բոլորովին կերպարանը փոխվեց։ Baker Street-ի սառնարյուն մտածողին իմացող մարդիկ այժմ ոչ մի կերպ չէին ճանաչի նրան։ Նա մռայլվեց եւ դեմքը կարմրեց։ Հանքերը ձգվել էին իբրև երկու սև կոպիտ գծեր, որոնց տակից աչքերը շողում էին պողպատի փայլով։ Գլուխը խոնարվել էր, ուսերը կրացել էին, շուրթերը ամուր սեղմվել։ Մկանոտ վզի երակները դուրս էին ցցվել պարանոցի պես։ Ռունգերը լայնացել էին այնպես, ինչպես հետապնդման գազանային բնազդով կլանված որսորդինը։ Հոլմսն այնպես էր տարվել իր արչև դրված խնդրի լուծմամբ, որ իրեն տրվող հարցերին կամ բոլորովին չէր պատասխանում, կամ անհամբերությամբ գրմռում էր։ Խանդավառության այս պահերից բացի հաճախ լինում էին նաև դրամադրության անկումներ։ Նրա հոգին կյանքով լցնող հետաքնության գործերի բացակայության պայմաններում Հոմսի մոտ ի հայտ էին գալիս ընկճախտի դասական նշաներ, եւ այդ ժամանակ նա էներգիա ստանալու համար դիմում էր այնպիսի անազնիվ միջոցի, ինչպիսին կոկաինի օգտագործումն է։ Ժամանակ առ ժամանակ ես ընկնում եմ հուսալքության գիրկը, ասում է նա Վատսոնին ալկարմիր գույներով էտյուդ է վեպում, եւ օրեր շարունակ մի բառ անգամ բերանիցս դուրս չի գալիս։ Հանկարծ չմտածես, թե ես խռովված եմ, երբ այդպես եմ անում։ Պարզապես ինձ մենակ թող, եւ ես շուտով նորից լավ կլինեմ։ Հավասարապես կործանի չէր նրա իր հիմնական ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները հոգալու անկարողությունը, երբ նրա առաջ կար չբացահայտված առեղծված Հիշարժան է այն, որ Վատսոնը գրի էր առնում, թե այդպիսի պայմաններում ինչպես էր նա օրերով, անգամ մի ամբողջ շաբաթ առանց մի վարքյան դադար առնելու, մտքում գցում, բռնում, վերադասավորում փաստերը, դիտարկելով խնդիրը յուրաքանչյուր տեսանկյունից այնքան ժամանակ, մինչև կամ ի վերջո գտնում էր լուծումը, կամ ինքն իրեն համոզում, որ իր ձեռքի տակ եղած տվյալները բավարար չեն։ Եթե նա այնպիսի ցուցանակների սիրահար լիներ, որոնցից հաճախ կարելի է հանդիպել որոշ գրասենյակային միջավայրերում, նա հաստատ Baker Street 221 հասցեի իր գրասեղանին մի այսպիսի ցուցանակ կդներ։ Պարտադիր չէ խելագար լինել այստեղ աշխատելու համար, բայց դա օգնում է։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ Հոլմս լինելն այնքան էլ հեշտ բան չէ, եւ նրա ինտելեկտուալ հետքերով գնալը սրտից թույլ մարդկանց համար չէ։ Հոմսը զբաղված էր իր աշխատանքով, քանի որ այլ ընտրություն չուներ, եւ հենց դա էր նրան դարձնում այնպիսին, ինչպիսին որ նա կար։ Առանց դրա դժվար կլիներ բնութագրել նրան։ Նա ակնարկում է իր մեծ պարտքի զգացման մասին ալկարմիր գույներով Էդյուդը վեպում։ Սպանության ալկարմիր թելն անցնում է կյանքի անգույն կծիկի միջով, եւ մեր պարտքն է քանդել այն, մեկուսացնել եւ բացահայտել դրա յուրաքանչյուր միլիմետրը։ Մինչդեռ Վատսոնը նրա մասին ասում էր, որ բոլոր մեծ արվեստագետների նման Նա ապրում էր հանուն իր արվեստի։ Իսկ դու ունես այդ անհատականությունը։ Հոմսի ուժեղ իշխող անհատականությունն աչքի էր զառնում այդ ողբերգական տեսարանում։ Մենք բոլորս հապճեպ դատողություններ ենք հանում մարդկանց մասին։ Այս մեկն ինքնահավան է, այն մեկը կարիքավոր, իսկ ինչ վերաբերում է նրա ընկերոջը, դե ինչից սկսեմ։ Ճշմարտությունն այն է, որ մարդկանց անհատականության մասին մեր դատողություններից շատերը հիմնված են ինտուիցիայի վրա, եւ մեր մասին ասում են նույնքան, որքան այն անձի մասին ում դատում ենք։ Անհատականության ուսումնասիրությունը երբեք չի կարող համարվել ճշգրիտ գիտություն։ Այնուամենայնիվ, գոյություն ունի անհատականության ուսումնասիրության երկարամյա փորձ, որը բավարար հիմքեր է տալիս քննարկման համար։ Որքանով է քո խառնվածքի տեսակը համապատասխանում Հոմսի անհատականությանը։ Խառնվածքի տեսակների հոգեբանական դասակարգման հիմնադիրը Կարլ Յունգն է, ում հոգեբանական տեսակետներ խորագրով շրջադարձային աշխատությունը լույս է տեսել 1921 թվականին։ Նա ճանաչողական գործառույթների երկու զույգ է առանձնացրել։ Մի կողմից զգացողություն եւ ինտուիցիայի ընկալողական գործառույթները, մյուս կողմից մտածողության եւ զգացմունքի դատողական գործառույթները։ Ոչ մասնագիտական տերմինաբանությամբ զգացողությունը զգայարանների միջոցով ընկալումն է, մտածողությունը բանական եւ տրամաբանական ճանաչողության գործընթացը։ Ինտուիցիան ընկալումն է ենթագիտակցության միջոցով, մինչդեռ զգացմունքը սուբյեկտիվ եւ հուզական գնահատումն է։ Կարծես այս ամենը բավականաչափ բարդ ու խճճված չէր։ Յունգը ներմուծեց 1 տարի եւս։ Ըստ խառնվածքի անհատը կարող է դասակարգվել որպես էքստրովերտ կամ ինտրովերտ, Ըստ Յունգի վերլուծության, յուրաքանչյուր անհատի մեջ այս կամ այն չափով արկա են բոլոր 4 գործառույթների տարերը, որոնցից յուրաքանչյուրը դրսևորվում է արտակա կամ ներակա կերպով։ Յունգի փիլիսոփայությունը հետագայում կատարելագործվել է շատ այլ գիտնականների կողմից, որոնց թվում էր Մայր եւ Դուստեր Քեթրին Կուկ Բրիքսը եւ Իզաբել Բրիքս Մայերսը, ովքեր մշակել էին Myers-Briggs-ի տիպաբանությունը։ Սա բնավորության գծերի մի գնահատում է հրատարակված 1962 թվականին, որն առանձնացնում է խառնվածքի 16 տեսակ 4 երկատումների հիման վրա։ Էքստրովերտություն, ինտրովերտություն, զգացողություն, ինտուիցիա, մտածողություն, զգացմունք, դատողություն, ընկալում։ Խառնվածքի տեսակները ներկայացված են քարատար ծածկագրերով, որոնք կազմված են վերոգրյալ հասկացությունների համապատասխան հապավումներից։ Իհարկե, Շերլոկ Հոլմսը երբեք խառնվածքի տեսակի որոշման նման թեստի չի ենթարկվել, քանի որ նրա ժամանակներում այն դեռ չկար։ Նա հորինված կերպար է, եւ բացի այդ հաստատ չէր ցանկանա գործ ունենալ այս հոգեբանական խառնաշփոթի հետ, Այնուամենայնիվ, հոգեբանները փորձել են հետադարձ հայեցքով գնահատել նրան, գալով ընդհանուր համաձայնության, որ նա վերոնշյալ դասակարգման մեջ հավանաբար միջանկյալ դիրք է գրավում, այսինքն՝ ինտրովերտություն, ինտուիցիա, մտածողություն, անկալում, ինչպես նաև ինտրովերտություն, զգացողություն, մտածողություն եւ ընկալում։ Ինքնափոփ անձնավորությունը ով ավելի շատ վստահում է իր բանականությանը, քան զգացմունքներին, եւ ընդհանուր առմամբ գործում հավաքած տեղեկությունների հիման վրա, քան կանխակալ դատողություններ անում։ Ավելի դժվար է որոշել, թե արդյոք նա դասակարգման մեջ ավելի շատ համապատասխանում է զգացողության, թե ինտուիցիայի տեսակին։ Իդեպ, կարծիք կա, որ Վատսոնի բնութագրին ամենաշատը համապատասխանում է ինտրովերտություն, զգացողություն, զգացմունք, դատողություն տեսակին։ Դու քո տեսակով ավելի շատ Հոմսին ես նման, թե Վատսոնին։ Myers-Briggs-ի տեսաբանության թեստը կարելի է լրացնել գրանցված մասնագետների հսկողության տակ, սակայն համացանցում գոյություն ունեն Յունգի տեսության վրա հիմնված շատ այլ թեստեր, որոնք անվճար են եւ կարելի է ինքնուրույն լրացնել։ Այնուամենայնիվ հարկ է նշել, որ թեստերի միջոցով անհատականության որոշմանը պետք չէ վերաբերվել ոչ որպես խաղի, ոչ որպես ճշգրիտ գիտության։ Համացանցով կես տասնյակ հարցերի պատասխանը չի կարող բնութագրել քո անհատականությունը, լինի դա լավ թե վատ առումով։ Բայց անհատականության որոշման հեղինակավոր թեստը կարող է որոշ օգտակար մտքեր հուշել այն մասին, թե ինչպես ես քեզ դրսևորում։ Զգոն եղիր շրջապատիդ հանդեպ։ Դուք տեսնում եք, բայց չեք զննում։ Իսկ տարբերությունը դրանց միջև շատ մեծ է։ Հոլմսի զննողական հմտությունները անզուգական էին։ Նա կարողանում էր ուրشادիր զննել տեսարանը եւ հայացքով որսալ այնպիսի կարևոր մանրուքներ, որոնք վրիպում էին հազարավորների աչքից։ Բոսկոմյան հովտի գախնիկը պատմածքում նա ասում է. Ձեզ հայտնի է իմ մեթոդը։ Այն հիմնված է մանրուքների զննության վրա։ Մեզնից ոմանք ի ծնե ավելի ուրشادիր են, քան մյուսները։ Այնուամենայնիվ դա մի ունակություն է, որը կարելի է զարգացնել տկնաջան եւ նվիրված աշխատանքի միջոցով։ Տեսնելը, այսինքն աչքերով ընկալելը հեշտ է։ Զննելը, այսինքն աչքիդ տեսածը ուղեղիդ մեջ կլանելը շատ ավելի դժվար։ Օրինակ, կարող ես ասել, թե հարազատներդ ինչ էին հակել, երբ վերջին անգամ տեսար նրանց, կամ ինչ գույնի էր կողքովը դանցած վերջին մեքենան, կամ հիշում ես կողքի հարևանի ավտոմեքենայի համարանիչը։ Ինչպես Հոմսն է նկատում Բասկերվիլների շունը վեպում, աշխարհը լի է անհայտ բաներով, որոնք սակայն ոչ ոք երբևէ չի նկատում։ Եթե դիտողականությունը որպես հմտություն հեշտ չի տրվում քեզ, փորձիր առօրյա կյանքում դիտել եւ նկատել գիտակցաբար։ Ավտոբուսում կամ սրճարանում նստած նայիր շուրջդ, բայց իհարկե այնպես, որ մարդկանց մոտ խելագարի պես հետապնդողի տպավորություն չթողնես։ Գործնականում որքան շատ կիրառես այդ հմտությունը, այնքան ավելի բնական կսկսի այն ստացվել քեզ մոտ։ Հոլմսն այս առանձնահատուկ դաղանդի անմիջելի վարպետներ, Ուշադրություն դարձրու երկրորդ բիծը պատմածքի այն հատվածին, որտեղ մեր քաչ հերոսը նկատում է, որ որևէ կապ չկա Գորգի վրայի Արիան հետքի եւ դրա տակի մանրատախտակի միջև։ Հետաքննությունը իրականացնող ոստիկանների աչքից վրիպած հենց այս հանգամանքն էր, որ տարավ դեպի հանցագործության վերջնական բացահայտում։ Դուք լսում էիք Դենիել Սմիթի մտածել ինչպես Շերլոկը գրքի առաջին մասը։